2006 foi un ano sen eleccións, estes comicios, señor Feijó, abren a porta unha selección xerais o ano que ven, ou como moi tarde, dicía vostede, e as autonómicas de 2009. En caso de que se materialicen unha coalición PSOE-BNG nas cidades e que o PP non goberne en ninguna, en que posición queda o Partido Popular Galego de cara a esas próximas citas electorais? Pois mire, eh, o Partido Popular si estas eleccións municipais fosen eleccións autonómicas que evidentemente que no lo fueron y e que son totalmente distintas, que son una causa eh, distinta, se vota mucho más a los candidatos y e a las candidaturas, eh, menos probablemente a sigla política, pero bueno, si extrapolásemos esos datos, pues el Partido Popular tendría un resultado autonómico en una horquilla de 36-39 e escanos consecuencias. teníamos la posibilidad de ganar las elecciones municipales tenemos posibilidad de tener mayoría absoluta incluso en las elecciones municipales. en qué posición estamos en este momento? Pues desde el punto de vista autonómico estamos en posición de poder volver a revalidar no solo dañar las elecciones claramente, sino obtener una mayoría suficiente para gobernar O noso obxectivo é ese, o noso obxectivo é que Galicia volva outra vez a iniciar a segunda etapa da súa modernización, que en Galicia non eh, estemos nunha situación de unha confusión política importante, que estemos pois vendo pois cada semana problemas dentro do goberno da Xunta de Galicia e me temo que tamén pode haber problemas eh, todos os meses nas cidades galegas como consecuencia desas coalicións inestables.